dediğini anlıyoruz çünkü bir şuna inanıyoruz diyor ki bu hak sahibiyle mukarar kılmış akıyalar biz bu akıdeyi savunmak için akideyi iki arasında bölü ararız müdahale edilir en ülkenin farklı için farklı bir şekilde yapıldığını görmüyoruz Lord bazı yüzlerce ayet okumuşta mesela görüyorum onlar yıllar beş ama içindeki görüler böyle böyle bir tane şey hadisler diyorum yukarıda elli tane müslümde altı tane kırmızı hepsinde şöyle bir ibare var bir ibare ama Selef diyor ki hayır bu time Amen. inanmadan ortaya çıkıyorum ortaya çıkıyorum Thank you. Allah'ın yolunu için Allah'ın için

şöyle beş yıldır içinde bir şey Şimdi öyle bir zaman Tabi iman bir anlamda inşallah iman olmuş fikir inşallah olsun A'la ve kılgı la ilahe illallah En üstünü la ilahe illallah çalın En altı yoldan ödül ve bakşıların kalalım Yazıyor ve adına ondan bu kadar En altı yoldan ödül ve bakşıların kalalım bana diyor ki ben hayat bir şahmetim şey hayat bir şahmetim şey lakin bunun da benim de hepsini bu kadar yüze ikram ne diyor şimdi bak bir de şu için var diyor ki Allah'ın kutları Allah'ın bir de anlatılan kutları ve bir şey sorulur ben dinledim ben dinledim ve ilahe illallah ne yaptım söyledim ve ben de bunun bir önlemcelerin uçurduğunu ve uçuşa uçurduğunu en üstünde de ilahe ilahları söylemekten en altını yoldan hızlı verecek şeyleri kaldırmak yoldan hızlı verecek şeyleri kaldırmak hızlı bazıları ile anlatıldı bazıları ile anlatıldı şey hayal edilmeler nedir? Hayat ne zaman verdi? Şimdi tanrısın hangi başa hayat? Ben bu lazımdan da böyle ki Ömer iman ikiler aldılar Ülkeler alçalar Ben bir davranılar yaptım Ben bir davranılar Ben aldım Oradan bize böyle geçirdim Oradan aldım azalara gidiyor Azalara gidiyor azal azal lan ile anda kalb ile yumuşak kalp söz ile imanın imanın atlası imanın içindeki böyle sözün yanları ve yanları aslında içinde iman bunu da bunu da bir bunu da inanmayı söylerim en altı doğrudan özgür doğrudan şeyleri kaldırmak doğrudan özgür doğrudan şeyleri kaldırmak hangi çabukun? ağzalarla anlatıyor çünkü üzerinden bir şey veya hala yoldan yoldaki özgür şey doğrudan şey kaldırır mayanlık gözüne özgür kaldırır atıyor ağzalarla anlatıyor sonra bu tutanın böyle hayal akıllarını hayal akıllarını düşünüyor Haram kalbi anlayalım Şimdi bu kalbi ilgilen burada kapatmayız Bu da kapı şu ne Kalbi anlayalımında ne de ünlüdür İlgilen kalbi de anlayalım Bunları bunlardan bir tanesini daha bir yönde ikinden Çünkü hiçbir toplar arasında Çocuklar arasında şöyle bir e, kalbi kanallarının yok şimdi var böyle kanallarında ve bir şey yok ya kalbi kanal imanla bağlısıdır ya böyle o yüzden de göre bağlısıdır aşırı bana diyoruz doğru göre bağlısıdır şimdi bu halinde bir kalbi amellerine olan hayali la ilahe illallah demek. Demek ki imanın üç kişi oluyor, dört alt oluyor, dört davranışını ekimden hakkında açık açık söylenen bilgiyi kaybederken yok artar ve eksilir olur ekimden hakkında kullanılır bazı rivayetlerde iman artar diye az eksimden hakkını söylemiyor hayatı bakıyor inkar edemiyor dikkat et bu durum hayatı bakıyor yani söylemiyor sadece sanki öyle bir şey söylemekten imtina ediyor o kadar yoksa ben şu gerekli bir manayı inkar edemiyor her yolcu görüyorlar ya diyorum tavafta tamam çünkü bir görüşmeler hiç Allah'ın altına ve eksinden altına kullanıyor bir görüşe baktığında artar bir ama eksilmeyi inkar eden hiçbir neden yok ne diyoruz ki İmam-ı Ayrı'dan meşhur olduğu için ki yani meşhur olduğu için Bahri ve eksilmeleri güzel bir şekilde sorabiliriz tamam yani eksilmeyi söylüyor diyor ki iman hariç hiçbir zaman iman tefsiri inkar etmiştir sadece kendinden meşhur olmayan bir rivayet var ve sadece eksiğin lafzını söylemeyi çok muhakkak ediyor bir lafzı kullanmayı kullanmadan tavakkuk etmek bulmak ayrı bir şey o lafzı içerdiği imanı tarafı kalmışlar aralarında bağlar vardır tamam mı? milyon milyonun altına dair. Bunu görmüyor musun? come to Bazı yemezler Allah için Ebu Davud'a ولا إله İlman tüm insanlıkları Benden hangi human namazlarda bulunabilir

İnsan kıyıları içer olan görüntüleri Çok alimlerin, çok alimlerin Çok alimlerin Daha da Son dönemlerde de Çok alimlerden çok kullandıkları cümle de mesela Böyle şey cümle Derler ki iman Çok Amel ve görüntüleri Çok Amel ve görüntülerden mutlaka En çok Yine mesela bazıları görüntüler ki iman bilmiyor alambrado diğer dinlere kısımların aynı kaldığını yapacaklar. Şimdi yine çok da baktığımızda bunu buna benzer bir şey görmüşüm açıkçası şeyden kalktı iki boş azalarına Çünkü çok Resulü sözü amel bölümün Maalesef bir amel bölümün Sebebe baktığımızda kendi dinleyen Kitaplarında, acıda kitaplarından Bakıyorlar Anladın mı? Ne yapıyorlar? Bakıyorlar Zaten kalpte hemen yanlış bir kanım gördüğü bir kelime olmadığı için kalbi zaten gündeme almışlar sözde analiz demişler ve analizin şey sözden bir şey başlamış sözden maksat ne? kalbin sözü kalbin sözünü de bunlar bir bunlar şey olarak kalbin sözünü de sözünü sözüne baktığında sözünü sözünü çok güzel bir şey olarak kalbin sözüne baktığında kalbin sözünden maksat nedir? kabul, ikram, ikram, kabul, ikram hadis önden başlatmıyor Allah subhanahu ve teala'nın verdiği haberleri emirleri ikrar etmek imkan etmek tatbik etmek bunun sorunundan başka şu şey İslam'a giren la ilahe illallah la ilahe illallah şehadet yani bu dünyaları yerde bir şey koyamadım sohbet kalbin amellerine maksat nedir? Mesela işte kal, kalbin amelleri Allah'ı sevmek, sevmek korkmak, korkmak Bunlar yani Ağzaların ameli için Ağzalar lazım onlar tamam Allah'tan özür böyle şeyleri kaldırmak yani tamam şimdi tabloya bakarak anlatmaya çalışıyorum şimdi şey, iki şeyde gidelim şimdi ben sana böyle ben anlatayım iman insanların telefonları şeyden şeyden şeyden kısmını hatta bir kurat çıkmamış sen ne dedin azlığı söylüyorum size uzun çekti amellerden kaçı kaç kalbin ameli anızaların kalbin soru şey söylüyorum kalbin sorundan bir Allah'a emanet olun. şehadet şehadet evet Kur'an okumak yani biliyorsunuz da bir amelleri sorgulun böyle böyle Allah'tan kalbi kalbi örnek mi böyle kalbin emelleri de getirelim e, kalbin sözleri bir de kalbin kalbin emelleri şimdi kalbin sözleri de kalbin emelleri arasında bir kalbin emellerinde kalbin emelleri ve kalbinle sözler şey. yani kalbin sözü ve kalbin emelleri üç tarafını şey kalbiyle kullanılıyor ama bak şimdi iki şey ne yapalım bir yolu çıkıyor bu sınırı da içinden iman için kalp anlamlarında olmak zorundadır kalp anlamları bulunmak zorundadır kalp anlamları kişi aksiyonlarını çarptırır Allah'ın zorundadır Allah'ın zorundadır çarptırır bir yolun daha da açılmışlar bu sınırı da diyorlar ki aslında insanların insanların şu şüpheler üzerinde şüpheler getiriyor o zaman şüpheler üzerinde ama that is